Departamentuko botzak hordia eta zerbaitek haritzen nahi gue eskualdian. Istoiak maite behitutut hasikoniz, bi anaien istoia jabur jabur akuntatzez. Nomi eta loji, zen ben izen txipia. Lehena nomi premia zen, baitetamak maitatuik, behaimtako zer nahin egiteko prestik zien. Begien zerratzea, beharien tapatzea, ebastea, kosatzea, pusatzea, txipien zampatzea, ehaitia, ebai, ez tako aldiz ez indar handik. Behaen tako zerbait eginik zelaik, nomi beharziam doblia ekarri bestelan zentzu gabeko zen. Hoi du kanti nomia. du duzie, nomi eta logien familiako izena eko zela. Ekonomi eta ekologien familia gugia. Eta habosik ez du indar handik egiten. Politikaiak hasteko, lobiingak hordia, sekulan ideia bat jiten balin basaie behar da ke hanitz, hanitz egin ekologia trabatzen dian subaten haiteko. Ke eta subadelaik industrialak dia kesu. Soizie, Ikea, behizeno untsakarriatzen du. kosatzen behitu, se lakos. Zunbaitek, hale, insiatzen die indar baten egitea. Hau zapaz batek, raiten zian, legarrak goatu zuntiala, berbal edo izunen presua emendatu ebai, ekonomi egiteko eguberiko argindarrak apainduak ekuatu zutian, sinhesten duzia ala ez, gentiak hoi baizik ez deio lepoatu. Egunoz, eskandalizatuk den urbaitek beboska ez diala berrituko jakinazten deio. Bref, ekologia ez da mudan. Goizuntan, eta bai, uano halkeniz, abantxu goizoz bezala, lanetik bostehun metretan dudan ogintegi alat otoz, juneniz, ene ogian txerka agian ene agia hune sartuko dit, ene bihan arratza maiteko. Hala, hauteskundiak huian zendia, bontu nazionalak behaita gehiak badutu berdiak aldiz ez. Ata, egunon zerraiten dugu euskal herria berde dela. Hartakoz, behinkoz, kritikatzeko ordez, ene ni hauen alderdia sortuko dut. Berde eta abertzale. Izena, hor dut, aberde tzaliak.